Pa zapravo što, zato što je moj tata i mama su već jako duže vrijeme volonteri u Delfinu i moj tata, moj tata je zapravo najduže i on je zapravo sa Delfinom išao na brojna mjesta, na prošlom volonterskom kampu, on je bio njima dežurni vozač, e, upoznao sam puno ljudi koji su bili ovdje na kampovima i već sam u Delfinu sam i prije išao, smo u Daruvar, smo imali nekako e, izlaganje o nasilju i sad sam nedavno sam našao na Facebooku u ovom kampu i ja sam pričao sa mamom o tome, ona se javila Mirjani, našoj voditeljici iz Delfina i ona je uspjela da se ja uklopim zapravo u ovaj kamp i ja sam bio zapravo jako sretan što sam uspio se uklopiti i stvarno mi je lijepo iskustvo i što sam upoznao poprvo ove ljude, što sam čuo drugačija mišljenja i stvarno se nadam da ću u buduće opet moći se pridružiti.